arakomeje kundondera kugira ngo anyomore ariko byarase kwa nyomora je nubu singiraho nkiko umusaya yigize umuntu mudahangagwa ngaha ayi mwa kino kigwati Abo ni bamwe mu banyagihugu bo ku Kigwati muri zone Marambya komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura bidogera uwahora arongoye uwo mutumba kuko ikibanza bahoramwo kigomba kurangurirwamwo uyundi mugambi nayo karimanzira kuri uno wa kane dushikana mu ntara ya rumonge aho abakanya amavuta y'ikigazi bakoresha ubuhinga kugira ngo bakingire ibidukikije ido ni ido makuru makuru ni mu Elia Kadogo ari bw'ibyuma sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Nasubiye kuba ikaze Murano ano makuru umukuru w'umutumba wa Kigwati muri zone Marambya komine Mutimbuzi yagirizwa n'abanyagihugu yahora arongoye kubanyaga amatongo no kubomora Jonathan Ndayishimiye akaba aheruka kandi guhagarikwa mu mabanga ku ngingo ya mustaneri w'iyo komine ngaha ayi mwa kino kigwati abona abanyagihugu bo mu kigwati c'amaramvya komine mutimbuzi bidoga bavuga ko babuze aho bacira nayo bamira kubera umukuru w'umutumba yitwa jonathan ndayishimiye yabatoteza harimo kubanyaga utwabo hariho n'abenegihugu banyazwa amaparasera bayanyagwa nawe akaca yagurisha n'abandi bantu jewe naraho yahohotewe ku mvo yo kunyagwa umugabo wanjye acaramwomora n'iyi saha umugabo wanjye ntaramutswa muri iki gisagara ni ukuvuga wewe ufise parasera yagukengereye icyo yakora wewe yaraza akagushiburira hiyo hamugashiduka parasera ikirubakwa ntiwamenya ngo byagenze uyu mutware no mugereranya na ya ngona bita gisitave yaransanze no mu gashoka zone ansoperayo telefone n'inkaratasi nari mfise hanyuma baca bandira parasera yanje uwo mugabo ni inkozi y'ikibi bikaba byemezwa n'umukuru wa komine mutimbuzi Simeo Butoyi asigura ko bamuhanuye akatari gake ariko birananirana yuko ko twarafashe ingingo yo kumuhagarika amfata kibanza amabanga agejwe kurongora uwo mutumba bamuhagaritse kubera amakosa menshi yakoze yatumye tubona ko atacizigiwe n'abo arongoye bagasaba gutunganirizwa basubizwe ibyo banyazwe n'iyo mutware bagasaba ko yofatirwa n'ibihano bibereye asaba umushyikiranganji w'intwaro yo hagati ko yoza hano kuno mutumba akumva amarira ya bene gihugu bagiriwe ibibazo byinshi cyane gose kubera uwo mutware dusaba ko mwoshikana aya makuru jamari mayonga urakenuye kuri ibyo ndayishimiye Jonathan yahora arongo mu mutumba kigwati arakana ibyo yagirizwa n'abo banyagihugu cyo kimwe na musitanteri wa mutimbuzi Mikete ryo kumuhagarika mu mabanga yo kurongora uwo mutumba wo yahagaritswe muri ayo mabanga hasaba nyabuna umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine mutimbuzi na buramatari wa bujumbura kwishikira ku rubuga maze bakora amatohoza yimbitse ari kuri mikoro mugenzi wacu Jerome Hakizimana ibikoresho byaje imuhira iwanje amasima amafera beto amabati n'ibindi beje kubaka amashuri harasigaye harasigaye amabati iwanje basi rero niho umusitanteri yakenera ibyo bikoresho anyandikira ikete risaba ibyo bikoresho mugabo avuga ko biri mu nyubakwa ya komine jewe cyane mwandikira ndamumenyesha ko bitari mu nyubako ya komine ahubwo biri mu nyubakwa iwanje narijya ko bazi ko basanzwe banaheranye amahera y'abazamu inzira yo gucamwereka ni mu butungane kugira ngo ubutungane buze buraba iyo pariseri na munyazi kugira ngo buyimukomoreze sinumva ino musanteri yo kwakira umwene gihugu ntamutunganirize ngo ntume ko nicare hajya n'uwo mwene yicare hajya kugira ngo musanteri atubaze hanyuma ashike kuri tere agahitamwo kubika ibyo kugira ngo bibe mu binkura sinibaza ko yoba yatunganije neza umwenegihugu hari n'ikindi bakurega c'uko uharitse nitoje itaka ibiri na zine z'ukumunani bibiri na mirongo ibiri musitantera runye nahari ntigeze mpagarika kandi byaciye umugwi ugenga ijwi amatora mu komine no hamu ntara na bene n'abenegihugu nibaza ko abenegihugu banze bantora nta kosa babibonye mu ikisikirego kirego munsi mustantera yosaba ko conkura jewe gukugwa sindavyanka gukugwa amategeko birakwiye rero kandi uje nyene muri amezi mezi abiri ukwindwi munani haramaze kugwa abatwari bashika cumi n'abarenga no kuba umutima nyene ntwara ubugira kane yaramukuye ningendeye ya mustanteri ivyo si bishasha kuri we ngani nibaza ko jewe nagomba gukugwa byishinzwe amategeko hanyuma ivyo nagizwa navyo nkabibazwa imbere butungana hama nkaca ngibwaho saba rero mukuru w'inama ya komine kubera ko umusitanteri arinze atora akagwi k'abantu kaza gukorana nawe kugira ngo kandenganye nibaza ko umukuru w'inama ya komine yohaguruka ukazogira amatohoze hama nkaca uko nsaba buramatari yoshaka kuri tere cyangwa akaderega umugabo w'amaho mu ntara n'ibibazo urabaho bakaza kuraba ibyo mutandika akarandika kugira ngo ntamuhohotere isanganiro isaha zitandatu zirenga ko iminota mirongo itatu n'itatu amakuru tuhateguye abandanya mu bijyanye n'imibano harimo n'agaterekazina muntu gufasha abarundi bose kugira bashobore koroherezwa mu kwivuza ni kimwe mu bushikirizwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugwi w'igihugu ujejwe gushigikirana akade n'imibona yabishikirije kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu ruganda rwo gutanguza indwi yahariwe gushikirana rwatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo gufatana mu nda kurikira akade nimubona muri ano majwi yegeranijwe na mugenzi wacu Jackson Bahati kugira ngo bijukire ibyo gukingira n'uguteraniza akazoza kezana cyane cyane ibijyanye n'amagara yabo biciye mu kwinjira mu mashirahamwe yo kuvuzanya aho nuko ko birakorwa ari ivyigwa byo gutarira muri no nama rero ya bose byabonetse ko bikenewe ko igihugu gitora intumbero gifata kimenya uko iyo nyubako yoba imeze ubu rero igikorwa tugiyeko nuko tugiye kujya hamwe n'abandi tuve mu ntara cy'ibitoke tubandanide mu ntara ya Kayanza mu bijanye n'imibano bamwe mu banyagihugu bateshejwe ibyabo nyuma y'ugwigumbi kimwe amajana 993 baba mu kigwati cyo ku musozi cy'ampanzi muri commune Muruta intara ya Kayanza basaba intwaro n'abandi bashoboye kubafasha mu kubakira amazu kuko badafise uburyo bwo kwiyubakira babishikirije ku munsi wa gatatu nyuma yaho umwe mu bagwizatunga bo mu ntara kayanza yashikiriza ingabire y'ibisakazo by'amabati hamwe n'ibifungurwa imwe mu miryango 97 yabo bateshejwe izabo bashoboye kubaka ngo bahunguke nyuma yo kwimugwa mu matongo ya leta barimwo kugira ngo baharangurire umugambi w'iyinguro ry'icayi Patrick Sengiyumva nk'uko bimenyeshwa n'abajejwe intwaro muri komine mu rutango ico kigwati ca camazi cyabaye inyuma y'ugwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu kibamwo imiryango irenga amajana atandatu muri yo hasigaye iyigera ku ijana na mirongo icenda n'indwi kuko ngo iyindi yagiye irataha bukebuke inyuma y'uko babisabwe n'intwaro muri komine mu rutango basubiza amatongo bahora barima kugira ngo umugwiza atunga ndorikimana iseti ahubaka iyinguriro ry'icayi urongoye bateshejwe izabo b'ica maze amenyesha ko bahisemo gusubiza ayo matongo kuko babona ko uwo mugambi ari mwiza uje guteza imbere ikomine yabo nabo nyene bakazohungukirana cyane cyane ngo mu bijyanye no kuronswa akazi pesinizigiyimana avuga ariko kandi ko muri bo hari bantaho nikora n'abageze mu zabukuru batoshobora kwiyubakira inzu zo kubamo kandi nabo bari bifuza guhunguka bagasubira ku matongo yabo ku mitumba baho byanahozeko Hakimana Udasi musitanteri wa komine Muruta amenyesha ko mu ntwaro yamaze kuvugana n'abakuru b'imitumba bose ko abo bantu bari muri iyo migwi bo kubakirwa amazu na cyane cane biciye mu bikorwa rusange hanyuma mu ntwaro bagafasha mu gutanga ibisakazo mu kwitegurira neza ibyo bikorwa bijyanye n'iryo hinguriro ry'icayi uyu mugwiza atunganye n'iryo amenyesha ko yamaze gutangura kuyoreza imivyaro y'icayi igera ku miliyoni zitatu izohabwa abanyagihugu bo mu makomine yegereye iryo hinguriro ku buntu Eremi yubura amatari w'intara ya Kayanza amenyesha ko ashimira ico gikuba c'uwo mugwizatunga co kugwiza amahinguriro ibituma intara itera imbere n'igihugu muri rusangi eka ngo n'abanyagihugu bakaharonkera n'akazi muri matari w'intara ya Kayanza gasaba n'abandi bagwizatunga bo muri iyo ntara kumufatira aka karorero akamenyesha kandi ko bimwe mu vyifuzo vyiwe kugira iyo ntara itera imbere ari uko yobamwo amahinguriro menshi mu Kayanza Patrick Nsengiyumva Radio isangani arakoze mugenzi wacu patrick nsenge yumva n'amakuru tuyandaniriza mujyanye n'inkino umukinnyi w'urukino rwa tenisi sada nahimana aherutse gutahukana imidari mu mahiganwa mpuzamakungu atandukanye yatahutse mu Burundi kwitegurira mahiganwa ya tennis yimirije kubera mu gihugu cy'u Faransa wo mukinyi wa tennis arashima intambwe ageze ko mu guserukira Burundi mu makungu muvyeyi wo mwigeme hatera abandi bavyeyi kutabera intambamye abana babigeme bafite ingabire yo gukina urukino rwa tennis Jamari Vianney ngenda kumana Mugihe yari karakigwa ku kibuga mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye ku muhingamo wo kuri wa gatatu umukinyi w'urukino rwa tenisi Sada Nahimana yamenyesheje ko ashimishwa n'intambwe ageze ko mu guserukira Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu atandukanye y'urukino rwa tenisi. Ibihugu natsinzemwo ni Turki na Sloveni narahakiniye n'andi mahiganwa atandukanye nubwo harimo ayo ntatsinze ariko naragerageje numva nipfuza gushimira umukuru w'igihugu n'abarundi bose iyo hataba mwebwe simba ngeze aha urukino rwa tenisi ndarukunda cyane iyo ndiko ndarukina nshiramo inguvu kugira amenyekanisha igihugu canje. Solange Muregwa ajeje kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe Femido Jaba lijejwe gushigikira ibikorwa vy'umukinyi Sada Nahimana aterakamo leta y'u Burundi n'abakunzi b'urukino rwa tennis gushigikira ibikorwa vya Sada Nahimana kugira abandanye guserukira neza uburundi mu makungu. Urukino rwose rurose abantu barushigikira rabatera imbere natwe rero turateraka mu bushikiranganje bujejwe ivy'inkino kugira ngo bamenye abakinyi bose bari mu Burundi umumwe wese bamenye aha ari karakorera kumuha igisa atarimwo kugira bashobore kumuhapfuya kuko igihugu kizotera imbere ari uko umuntu wese ahagurukanye taraziwe arose abantu bamushigikira nzira ubusahawa umubyeyi wa Sada Nahimana atera kamu abandi bavyeyi kutabera intambamyi abana babo babigeme bafise ingabire yo gukina urukino rwa tenisi abana babigeme twobatera kamu dutera kamu n'abavyeyi ko bo bahimiriza nabo bakajya mu rukino rwa tenisi kuko ntabwo idashoboka nk'uko uyu yabishoboye n'abandi barashobora kubishobora umukinnyi sada nahimana akaba ari mu kibanza cy'amajyana ane na mirongo irindwi n'icyenda ku bakinnyi bakina urukino rwa tenisi ku mugabane w'isi akaba afise ikibanza cya gatanu ku mugabane wa afurika Arakode mugenzi wacu jamari vianney ngenda kumana mu makuru ajyanye n'ibidukikije umunyamwe umucafu ugizwe n'amavuta amwe n'ibishanga ntusukwa mu nzuzi zisuka mu kiyaga tanganyika nk'uko byigeze kuba biri mu myaka irangiye byavuye ku nyigisho baronkejwe ah, abagana amavuta y'amamesa ku bijyanye no gukingira ibidukikije harimo ikiyaga tanganyika nk'uko abakora mu mayengero y'amamesa babivuga Engineer Augustin Kabaragasa umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijeje guteza imbere igitegwa cy'ikigazi akavuga ko uh, n'ubirenze ko abihanirwa ino tukaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma n'ingaha cesodera ano makuru ariko kuba yafatiye hagati ndabibutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru zari ziyagize bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa kigwati muri zone marambya muri komine mutumbuzi ntara bujumbura baridogera uwahora arongoye uwo mutumba kubanyaga amatongo hamwe no kubomora amakuru yemezwa n'urongoye komine mutimbuzi ibyatumye uwo mutware akugwa mu mabanga mu mabanga yo kurungura uwo mutumba ariko uwo mutware akaba hakana ibyo yagirizwa n'abanyagihugu n'abateshejwe ibyabo mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na gatatu baba ku musozi cy'ampanzi ni mu ntara y'akayanza basaba imfashanyo n'ibisakazo kugira ngo bashobore kwimukira mu matongo yabo kuko ikibanza barimwo kigomba kurangurirwamo umugambi